ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين Na hakika tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد kwa Firauni na waheshimiwa wake lakini wao walifuata amri ya Firauni na amri ya Firauni haikuwa yenye uongofu. Yaqdumu qaumahu yawma alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud, siku ya kiyama atawatangulia watu wake na atawaingiza motoni na mwingio muovu ulioja huo. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawma al-qiyamah bi'sa rifdul marfud, na wamefuatishiwa laana hapa duniani na siku ya kiyama ni mabaya yaliyoje watakayopewa dhalika min anba'il qur'an qussuhu alayka minha qa'imun wa hasid hizi ni katika habari za miji tunakusimulia mingine ipo bado na mingine imefyekwa وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب هتقوى ظلوم لكن واو ونيوه ومي ظلومه na miungu yao waliokuwa wakiomba badala ya Mwenyezi Mungu haikuwafaa kitu ilipokuja amri ya Mola wako mlezi na hiyo miungu haikuwazidishia ila maangamizo tu wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima. inna akhdahu alimun shadid حميد na ndiyo kama hivyo ndivyo inavyokuwa mula wako mlezi anapoikamata miji inapokuwa imedhulumu hakika mkamato wake ni mchungu na mkali inna fi thalika la laayatan liman khafa athaba al akhira Thalika yawmun majmuu lahun الناس وذلك يوم مشهود Hakika katika haya ipo ishara kwa yule anayeogopa adhabu ya akhira. Hiyo ndiyo siku itakayokusanyiwa watu na hiyo ndiyo siku itakayoshuhudiwa. وما نؤخره إلا لأجل معدود Na sisi atuiakhirishi ila kwa muda unaohesabiwa yauma yati la takallamu nafsun illa biidhnih faminhum shaqiyyun wa sa'id siku hiyo itakapofika hatosema hata mtu mmoja ila kwa idhini yake Mwenyezi Mungu kati yao watakuwamo waliomo mashakani na wenye furaha. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق Ama wale wa mashakani au watakuwa motoni wakiayatika na kukoroma. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما yurid watadumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi isipokuwa apendavyo Mola wako mlezi hakika Mola wako mlezi hutenda apendavyo wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka عطاء غير مجذوذ نعم والي wale waliobahatika wao watakuwamo peponi wakidumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi isipokuwa apendavyo Mola wako mlezi hicho ni kipawa kisio na ukomo fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص basi usiwe na shaka juu ya wanaoyaabudu hao hawaabudu ila kama walivyoabudu baba zao zamani na hakika sisi tutawatimilizia fungu lao bila ya kupunguzwa الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na hakika tulimtuma Musa na tukamuunga mkono kwa miujiza yenye kuonyesha ukweli wake na uthibitisho ulio wazi wenye nguvu juu ya nafsi. Tulimtuma aende kwa Firauni na wakuu katika watu wake. Firauni akamkanya Musa na akawaamrisha watu wake wamfuate Firauni katika ukafiri wake. Wakenda kinyume na amri ya Musa, wala amri ya Firauni haikuwa ni nyoofu yenye matokeo mema hata istahiki kufuatwa. Siku ya kiyama Firauni atawatangulia kaumu yake kama alivyotangulia hapa duniani na atawaingiza motoni wakipenda wasipende Wataingia humo wakigugumia adhabu zake. Ni uovu lioje wa maji yatayotokota watayokunywa humo kutafuta kuondoa kiu, maji hayo yatakatakata matumbo yao. Na wao katika dunia hii iliwafuata laana ya Mwenyezi Mungu na malaika na watu. Na siku ya kiyama kadhalika itawafuata laana hiyo vile vile, kwani hiyo ndiyo zawadi yao. Zawadi hiyo ni ovu ya kuonyesha dhambi. Itasemwa, ovu mno zawadi hii wapewa watu hawa. Hadithi hiyo, ewe nabii, ni baadhi ya habari za miji tuliyoiteketeza. Tunakusimulia wewe upate kuwatolea mawaidha kwa habari hizo watu wako na utumaini kuwa Mwenyezi Mungu atakunusuru. Baadhi ya miji hiyo imekuwa kama mimea iliyosimama juu ya mashina yake ili waone iliyotokea na baadhi yao imefutika athari yake kama mazao yaliyokwisha vunwa. Wala sisi hatukuwa dhulumu kwa vile tulivyowateketeza, lakini wamejidhulumu wenyewe kwa kufuru zao na kuacha kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuleta uharibifu katika nchi. Kwa hivyo miungu yao waliokuwa kiabudu badala ya Mwenyezi Mungu haikuweza kuwakinga na hilaki wala haikuwafaa kitu ilipokuja amri ya Mola wako mlezi. Ewe nabii na kushikilia kwao kuabudu masanamu hakukuwazidishia ila hilaki na upotovu na kuwateketeza kwa ukali kama huu wewe nabii alivyoteketeza Mola wako mlezi kaumu ya Nuhu na ya Adi na ya Thamudi na wengineo ndivyo anavyoitwa kwa nguvu miji inapokuwa watu wake wanaingia katika dhulma kwa ukafiri na uharibifu hakika kuangamiza kwake Mwenyezi Mungu kuna nguvu na kuna uchungu na ukali kwa wenye kudhulumu Hakika katika hadithi hizi yapo mawaidha yanayofaa kuzingatiwa na wenye kuyakinika kuwa kupo kufufuliwa na kwa wenye kuhofu adhabu ya siku ya mwisho. Siku hiyo ndiyo siku ya kukusanywa watu kwa ajili ya hisabu na siku hiyo itashuhudiwa na malaika na watu pia. Wala sisi hatuyakhirishi ila kwa muda mfupi tuliokwisha kiwango na ingawa kwa nadhari ya watu itaonekana iko mbali kwa Mwenyezi Mungu ni muda mchache tu. Kikija kitisho chake mwanadamu hatoweza kusema ila kwa ruhusa ya Mwenyezi Mungu kwani miongoni mwa watu wapo wenye mashaka, dhiki, wasio na bahati kwa kila namna ya shida watatuzipata. Hao ndiyo makafiri. Na wengine wenye furaha waliobahatika kwa neema zinazowangoja akhera, hao ndiyo waumini. Ama wale wenye mashaka mwisho wao ni motoni, kuvuta pumzi kwao kutakuwa ni kwa machungu makubwa na mikoromo na kuyayatika wanapovuta pumzi na kutoa. Watadumu motoni muda wa kudumu mbingu na ardhi. Hawatotoka humo mpaka pendapo Mwenyezi Mungu awaadhibu kwa adhabu namna nyingine. Ewe nabii, Mwenyezi Mungu hutenda takalo hapana yoyote wa kumzuia. Ama wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na bahati njema wataingia peponi wadumu humo tangu mwanzo mara baada ya hisabiwa Huko hakuna mwisho isipokuwa kikundi ambacho Mwenyezi Mungu anataka kukiahirisha kisiingie pamoja na wale wa mwanzo. Na hao ni wale waumini waliofanya maasi. Hao watacheleweshwa motoni kwa kadiri ya kupata adabu ya kuwasafisha wapate kuingia peponi. Na Mwenyezi Mungu atawalipa hawa waliobahtika malipo bora kabisa kudumu yasiyo na kasoro wala yasiyokatika. Ilivyokuwa hali ya watu washirikina waliodhulumu katika dunia na akhera ni hiyo tuliyokusimulia ewe nabii basi usiwe na shaka yoyote juu ya mwisho wa hao katika kaumu yako wanaoabudu masanamu pindi wakiendelea katika upotovu wao kwani hali yao ni hali ya baba zao waliwatangulia ambao habari zao tumekusimulia wote hao ni washirikina na sisi tutawatimizia kwa ukafiri wao adhabu kamili kwa kadiri ya makosa yao hawatapunguziwa hata chembe.